Evo, počet ćemo samo laganica, znači ovako Ako pustimo na stranu priču i teoriju i ostale bajke koje inače ljudi obično imaju u glavi Ovo se a, nudi što se nudi ovdje je ozbiljna stvar i može vam promijeniti život i to znatno i to na način koji niste očekivali i to u pogledu svih bitnih stvari oko kojih se inače zanimate. Znači, čisto da pustimo, ko da smo se našli ovako negdje na, na, na kavi ili u dnevnom boravku prijateljski. Isplati vam se dozvoliti Isusu Kristu da vas dotakne na pravi način Mimo praznih ljudskih priča, tradicija, teorija u kojoj si ti grupi, u kojoj si ti ekipici, ko ti je mama, ko ti je tata Znači, ono, pustiš priču Kad se legneš na večer u krevet Ostaneš sam sa sobom i nije ti dobro Ona žena čije ste svjedočanstvo dobili Što joj je kuk treba biti izvađen Ovi znate, to vam doktori nemaju za to lijeka Njezina prijateljica, nju su ga izvadili Ona ni mogla vjerovati kad je čula da ga njoj nisu izvadili I vidi je kak normalno hoda Znači kad se ti legneš na veće u krevet e, Tebi nitko i ništa Ne može pomoći Mama i tata te tješe Daju ti pusicu Kupe ti bombonjeru Sve će biti dobro i tako Ali ostaješ sam Ili si sam i jadan i nitko i ništa Ako si bez Krista Ili ste samo ti i on I to ti jedino valja Jedino što vrijedi je to Ja vam nudim to Živog Isusa Krista Nudim ono što ja imam A to je odnos jedan na jedan Sa Bogom živim koji je u vama To je intiman odnos I ne prima između nikoga Jel' tako? Ko što u najintimnijem odnosu između muža i žene Ne treba bi nitko između njih u krevetu, jel' tako? I jednostavno bilo bi glupo, bedasto Zamislite da morate sve krvu prvo pitati Da li ga možete poljubiti Jer ga je ona rodila na takvom su jednom niskom stupnju shvaćanja obično ljudi i onda se čude zašto im ne ide. Znači, ovo je stvarnost. Ja vam stvarno govorim da se potrudite u svezi ovog što ćete čuti u prva tri dana, uključujući danas, to je kao mala cijelina. Nju selimo sutra u ovu drugu cijelinu do kraja. Sve je to povezano. Međutim, ako ste u vjeri, ako imate bilo kakav odnos s Isusom, bilo kakav, ovo bi vam već bilo dovoljno da počnete raditi bitne pomake. Ako normalno imate vjeru da riječ Božja jest istina, jer jest, i ako se na ozbiljan način odnosite prema onome koju je izgovorio i ako popratite njegove upute i ono što on rekao, onda možete očekivati rezultate. Mi hoćemo rezultate, jel tako? Kad ideš u školu, hoćeš rezultate, kad ideš na, na nogometnu utakmicu, hoćeš rezultate, kad radiš, hoćeš rezultate Kad si s nekim u vezi, hoćeš rezultate Znači, pustiti priču Tak ti je svejedno što ti susjed govori Kad se legneš na večer ti je svejedno što ti susjed govori Samo jedna stvar je bitna, kako si Zato kad mene pitao koje si crkvi Ja kažem, ja sam u crkvi Non stop sam dobre volje Stalno sam u miru i to ekstatičnom Ide mi sve od ruke rastuće, nikad bolje u svakom pogledu i to svakog dana od kad sam prvi put uhvatio Kristovu ruku i bit će još bolje. Ja sam u toj crkvi. Jesi li ti isto za tu crkvu? Što ima veze koje imaš cipele, kakva ti je majica, kakva ti je frizura Kad se legneš na veće u krevet u mraku Samo jedna je stvar bitna, a to je kako ti je duša Ovo su stvari koje mijenjaju stanje duše Tako da, eto ako shvatite na pravi način, to će vam promijeniti stanje duše. Jer ovo drugo je sve manje bitno. Jeste li me razumjeli? Ko što sam rekao mojoj dragoj prijateljice, koja je od rođenja 25 godina bolovala od teškog oblika, najtežeg oblika celijakije, to je alergija na gluten, oštećenje crjevnih resica, nemogućnost da unese organizam ama baš bilo što što ima veze sa brašnom, gdje bi samo na doticaj sa peludom brašna iz žitarica Ako bi jela groždicu, znači na groždici se onako film brašna nalijepi Njoj bi to stvaralo grčevi proljev pri unosu veće količine greškom ili zbog nepažnje ili neznanja da se u nekoj hrani nalazi gluten ona bi imala povraćanje gušenja i ako bi opterećenje bilo preveliko prijeti opasnost smrti znači najteži oblik kad sam ja njoj ponudio iscjeljenje u ime Isusa Krista ona rekla će promisliti, ja sam rekao slobodno ti promisli, evo ti knjiga propovjedi o isceljenjima, koja se zove Sozo. I ovi, pročitaj, razmisli, nakon mjesec dana ja ću ponovo prelazi kroz tvoj grad. Ti ne moraš prestati na to, jer ovi zbog mene, jer ja jedem burek. Znači, ja ću jest burek, jela ti burek ili ne jela burek. Nemoj se ti misli zbog mene ja jedem burek i sve oko mene onako pršti od masti i ja se sav umastim i super mi je burek. Tako da nemoj slučajno ti misli da ćeš ti zbog mene ozdraviti. Meni ti je sve jedno. Ja ti želim pomoć. Ako ti nećeš, ako ti je tako ok trošiti novce na hranu koja je skupa i već cijelo vrijeme tako polunesretna, opterećena, ja neću promijeniti moj odnos prema tebi, ali samo da znaš da ja jedem burek, jeo sam burek i ješću burek u ime Isusa Krista. Ona je došla k sebi nakon mjesec dana ili ti ga pri zdravoj pameti, pristala je na molitvu, četiri dana smo držali molitvu, bila je grupna molitva. Prvo je primila Krista Isusa onakvog kakvoga sveto pismo daje, nekako ljudi da, istinskog Krista kao gospodara. Broj jedan, moraš predati život Kristu. I nakon što je predala život Kristu, onda smo tražili Krista da je iscijeli kako je obećao i on ju jest iscijelio na licu mjesta. I osoba koja nikad u životu nije dvije mrvice kruha pojela je pojela cijelu štrucu kruha Onda punu zdjelu žitarica i od tad jede kruh Picu, burek, e, tijesto, e, kornet od sladoleda, žitarice i sve po redu U ime Isusa Krista E sad, pitanje da li ona morala to? Ne, mogla je živjeti tako Jel' tako? Da li je volja njegova da jedno od njegove djece ne jede kruh? Sasvim izvjesno nije ja kad sam se u molitvi šetao pol sata prije te završne molitve Meni je osluškivao da li ima neka dodatna uputa Meni je došlo u dušu Njegov glas a, Nije volja da ni jedno od moje djece ne jede kruha za svetom večerom I ja sam rekao dobro Onda nećemo kako ona planirala nakon molitve Kad treba pokazati svoju vjeru i probat kruh pojest kruh u da je iscijeljena što nije mogla prije nećemo pojest kruh kojeg je ona kupila jednu žemnicu malu sa, sa žitaricama crnu nego ćemo to blagova za svetom večerom ja ću blagoslovi kruh i vino i onda ćemo to ona to nije znala i kad smo to napravili on ju je iscijelio ja sam znao sto posto da će biti isciljenje jer nije njegova volja da nijedno njegove djece ne jede kruha za svetom večerom, jel tako? Inače bi rekao, činite ovo u na mene svi osim onih koji imaju celijakiju, ali to ne piše. Jeste vi to našli da piše negdje? Možda negdje u medicinskom priručniku, ali ne u riječi Boga živoga. Ok, jeste sa mnom, jer me pratite Znači iz početka, ne morate raditi stvari zbog mene Ali ja vam preporučam da ih ne radite ni zbog drugih ljudi Jer njima je tak sve jedno zbog vas Moja najdraža prijateljica Uzmi si tamo sva tri papira moja najdraža prijateljica Najbolja prijateljica e, Išli smo na svadbu Isto dragih prijatelja I ona je haljinu svoju Ja sam čekao nju doma Mi smo trebali ići recimo u pola tri Ona je došla u, u pet do pola tri Obuć se, srediti na šminkat I u toj svoj strci frci Se zalila suljem na satensku Baršunastu, naranđastu haljinu To vam se znate jako vidi Pogotovo što je svadba bila ljeti ona je pala u očaj zbog toga Što će cure vjerojatno razumjeti Ja sam rekao, slušaj, fokusiraj se na ovo što ću ti reći Samo gledaj ravno i ako neko dolazi, gledaj ga oči Nikoga nije briga za tvoju haljinu Svi gledaju svoju haljinu I onda mi reci na kraju večeri Da li ti je itko primijetio Ona kaže nije nitko Zato što ste vi samoljubni Mislite da svi gledaju vas ali s obzirom da su svi samoljubni Svi gledaju sebe Tako da sve jedno što drugi misle o vama Počnite misliti o sebi na pravi način Onda ćete napredovati u svakom pogledu e, Ti nisi dobio knjižicu, ali tako je ovo sve? Hoćeš li, molim te, neko od vas upućenih Pa odaberim um, Za Lugija E, i ovo tu, i ovo tu Da, vidiš to, ovo od jučer E, <clears throat> ok, jel me pratite gdje smo? Ok Znači, nastavljamo razrađivati princip vjere I vi bi trebali ostaviti vremena Istinski, to vam je obaveza Ako se hoćete svidjeti vašem Bogu Otcu A vjerojatno bi trebali razmišljati na taj način Jer bez vjere mu se nemoguće svidjeti Po Hebrejima 11.6 Prema tome, vi bi trebali ostaviti vremena u sobici, u čitanju i meditaciji dok ne shvatite što znači vjera i što znači vjerovat. Ne čula sam nekad ili znam, nego što točno to znači da ti točno znaš što je u biti onog što je zaokruženo s tim riječima jer dok to ne shvatite nećete biti uopće uspješni u vašem hodu s Kristom to jest bit ćete potpuni promašaj gubitnici robovi i niš koriste za Krista i rad u njegovom vinogradu Znači potpuni promažaj. Jer sve je vezano sa vjerom Jer mi se spašavamo, izbavljamo, iscijeljujemo i očuvani smo od zlog ili zaštićeni po vjeri Jer evanđelje je sila Božja na spasenje, izbavljenje, iscijeljenje i zaštitu, očuvanje od zlog svima koji vjeruju po Rimljanima 1.16 Mi hodamo po vjeri po drugim Korinčanima 5.7 mi živimo po vjeri po Hebrejima 10.38 i Rimljanima 1.17 Nama su molitve uslišene po vjeri po Marku 11.24 i ne možemo se Bogu Ocu svidjeti nego po vjeri Prema tome, ako vi to ne razumete vi ste potpuni promašaj zato vas pozivam da više put poslušate I razmislite i imate knjižicu Izvanrednu knjižicu Sam kriz govori Juče smo deset gubavaca Danas ćemo plemićevog sina to, Te dvije su dovoljne da shvatite što je vjera Ako razmišljate o tome I jednom kad ste shvatili Još daj Bože da poslušate koji put ove audio propovjede prva tri dana i onda na taj način počnete gledati na riječ Boga živoga i onda počnete djelovati u skladu s time i onda možete očekivati rezultate. Uzmi Filipe tamo po jedno od, od, od, svake. Jel me pratite? Znači, ja sam dugo razmišljao, gledao ljude, slušao one koji su duže u službi od mene Proučavao riječ I ja sam došao do zaključka i taj zaključak sam napisao kao uvodnu riječ na SOZO stranici Ovoj koja se bavi iscjeljenjima A to je da ljudi ne prime isceljenje iz dva razloga Poglavito dva razloga su što stoje između vas i onog što vam već pripada I zbog čega je Krist umro na križu I platio tako skupu cijenu, a to je njegov život Dva su samo razloga, dva Zašto ljudi ne prime ovdje isceljenje, ali i bilo koji drugi blagoslov Broj jedan, ne znaju da im to pripada ako ne znaš da nešto postoji, ne možeš to ni šudjeti ili ne možeš to ni tražiti, jel tako? Većina ljudi jer su zavedene, ne znaju da im to pripada Oni ne znaju da im je u Kristu na križu u činu iskupljenja osigurano iscjeljenje i da ono pripada svima cijelom svijetu pa i vama koji su u Kristu Isusu jer koji nisu u Kristu Isusu po Efežanima 2.12 su van obećanja i van Božjeg saveza oni su van Znači, to važi za one koji su u Kristu A mi od sutra počinjemo pa do kraja razrađivati Što znači biti u Kristu Kak ući u Krista I kak ostati u Kristu To jest živjeti s njime I uživati sve blagoslove tog zajedništva Na kojeg smo pozvani Po prvim Korinčanima 1.9 Vjeran je Bog koji vas je pozva Na zajedništvo sa svojim sinom Kristom Isusom Zajedništvo Znači, mene pitala jedna žena u Splitu što to znači zajedništvo To znači da nas dva uzmemo istu torbu i nosimo je zajedno Znači ti s jedne strane torbe, ručke, a ja s druge strane To znači zajedno, jel' tako? Mi smo pozvani hodati kroz život zajedno s Kristom Da li ste vi svjesni kad vi nosite nešto teško Što ne bi mogli nositi I pored vas stoji netko I on to nas nosi zajedno s vama Da li ste vi svjesni te situacije Da li ste vi svjesni tog inače u životu Da je to Isus Krist Sasvim izvjesno 1% jest 99% nije Zato je ljudima i tako kako jest tako da od sutra počinjemo osvješćivati to što je najvažnije u cijelom Svetom pismu Novog Zavjeta A to je što znači biti u njemu, u Kristu Broj jedan, ljudi ne znaju da im isciljenje pripada Broj jedan, ne znaju Broj dva, ako znaju da im pripada, ne znaju kako ga primiti Zamisli te tragedije da im nema ko objasniti kako ga primiti Stoga je velika milost za vas da ste ovdje Da vam ima to netko objasniti Ovako jasno da ne ostavlja nikakve dvojbe I da se zahtjeva od vas samo popratiti upute i napraviti Prva tri dana daju apsolutno sve što vam treba da shvatite princip vjere putem kojeg možete svoj svaki blagoslov, milosni dar koji je ovdje isceljenje od Krista Isusa Naravno ako hoćete Pa idemo sad još jednom, još jednu situaciju Ili možda više kako nas duh bude vodio Vidjet na koji način su ljudi onda primili od Krista iscijeljenje Ili namirili svoju potrebu u njemu i po njemu A mi ćemo imati na pameti jednu izuzetno važnu rečenicu Iz Hebreja 13.8 Dok budemo sad ovo čitali A to je Isus Krist isti je Jučer, danas i za vijeke vjekova Ponovit ću, Isus Krist isti je To znači ne mijenja se Stoga kakav je bio juče, o čemu čitate u pismo Takav je danas sad Ovdje među nama i u nama Jer kaže, ja sam sama uvijek Sve do kraja ovog razdoblja Matej 28.20 I Krist Isus je u nama U onima koji su ga primili po Kološanima 1.27 A On je isti Prema tome, ako mi napravimo što su oni napravili Mi možemo s potpunim pravom očekivati da će on napraviti što je onda napravio Jel imamo dovoljno zdrave logike za to? Jel ima netko tko ovo ne razumije, neka digne ruku da mu dodatno objasnim jer je jako važno Jel ima netko tko ne razumije da ako je Krist Isus isti, kako pismo kaže da ako mi dođemo k njemu kao što smo oni došli Da će on napraviti ono što je napravio kad smo oni došli ovo je jako bitno, ovako trebate razmišljati Jer smo dali izjavu da je sveto pismo Bog Otac govori meni osobno sad To znači sve se tiče mene, sve je za mene zato i kaže Ivan 20, 30, 31 Mnoga druga čudesa je napravio Isus Krist Koja nisu zapisana u ovoj knjizi Mnoga druga Ali ova koja su zapisana Ja dodajem, to su mustre za vas da možete vjerovat Da je Isus Krist ili Mesija Sin Boži I da vjerujući u njegovo ime Imate život Ili da imate život po vjeri u njegovo ime Božanski život je život Boga u nama Koji je nadmoćan Kako je bilo pokazano u Kristu Koji je imao taj život Krist je došao nama pokazati Boga Oca Ali nam je došao i pokazati nas Da vidimo kakvi trebamo biti jer kaže pismo 1. Ivanova 4.17 Kakav je On u ovom svijetu, takvi ste i vi Mi smo njegovi subaštinici, znači dijelimo istu baštinu Isto nasljedstvo imamo kao Boži nasljednici, subaštinici Kristovi, jel' tako? Otac njega ne voli više od nas, nego nas voli isto Po Ivanu 17.23 Znači isto, isto Ovo sam prije citirao, Rimljane 8.17 Baštinici Boži i subaštinici Kristove Jel' tako? Prema tome, kad vidimo Krista, vidimo što mi možemo I ne samo to, On je rekao, Ivan 14.12 Oni koji vjeruju u mene Činit će ista djela i veća djela Jer ja idem kod Pa onda jeste li spremni da pogledamo još jednu vrlo ilustrativnu zgodu To je drugo čudo koje Isus napravio u Kani Galilejskoj Ivan e, četvrto poglavlje stihovi 46 do 54 Pročitat ćemo pa ćemo se vratiti Vidi što možemo naučiti ovako na brzinu Možemo puno toga naučiti Ali nekoliko stvari bi vam htio reći Tako dođe opet u kanu u Galileji Gdje je bio pretvorio vodu u vino I bio je neki kraljevski činovnik Kojemu je sin bolovao u Kafernaumu Kad je on čuo da je došao Isus iz Judeje u Galileju Otiđe k njemu i zamoli ga neka siđe iz iscijeli mu sina Koji je ležao na umoru Isus mu reče Ako ne vidite znakova i čudesa Ne vjerujete Reče mu kraljevski činovnik Gospode, siđi dok nije umrlo moje dijete Isus mu odvrati Ide, tvoj sin živi I povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus I ode a već na putu dođoše mu ususret njegove sluge I javiše da njegov sin živi Upita ih za uru u koju se počeo bolje osjećati I rekoše mu Jučer o sedmoj uri pusti ga groznica Tad razumije otac da je to bila ona ura U koju mu reče Isus Tvoj sin živi I povjerova on i sva njegova kuća to je bilo drugo čudo koje učini Isus poslije svojega povratka iz Judeje u Galileju Ako mi možeš, molim te, donijeti i meni po jedan komad od onih tamo treba će mi sad Od onih papira, po jedan primjerak, molim te Ok, znači e, Isus je došao u Galileju opet I kraljevski činovnik je čuo Naglasak na čuo Sjećate li se, hvala kolega Sjećate li se da smo stalno ponavljali Da su ljudi koji su bili neznabošci Ili ljudi koji nisu nikad čuli za evanđelje Morali čut Broj jedan je čut Što su morali čut? Morali su čut obavijest Ili radosnu vijest O tome da je u Kristu Isusu na križu osigurano iscijeljenje. Ili u ovoj slici da Isus Krist iscijeljuje Jel' tako? Znači, kako kaže pismo To su Rimljani 10.13 Svaki koji zazove ime gospodnje Bit će sozo Iscijeljen, izbavljen, spašen, zaštićen ili očuvan od zlog Ali 14 stih kaže Kako će zazvat nekoga u koga ne vjeruju kako će vjerovati u nekoga o kojem nisu čuli Kako će čut ako nema propovjednika Kako će biti propovjednika ako nisu poslane Zato je pisano kako li su ljubke po gorama noge glasonoše radosti To, je zato navodi Izaju 52.7, tamo ide dodatno Koji mir navješćuje Obećava sreću Oglašava spasenje I Sionu govori Tvoj Bog kraljuje To je cijeli Izaja 52.7 ali ovdje imate Rimljane 10.16 10, I tamo spominje samo kako li su ljubke po gorama Noge glasonoše radosti Zato što on oglašava radosnu vijest Da je na križu u Kristu Isusu Bog Otac kao Božja ljubav siša I pomirio svijet sa sobom ne ubrajući opačina njihovih Pomirio ih je sa sobom u Kristu na kojeg je svalio sam grijeh čovečanstva Sve patnje, kazne, muke kao posljedica toga Sve što su oni trebali otrpiti On je uzeo na sebe I okajao da bi oni mogli primiti Božju milost preko njega I to je radosna vijest i mi to primamo kad čujemo poruku Povjerujemo u poruku i kažemo Da, moje Amen I kad ispovjedimo ono što u srcu vjerujemo On potvrdi poruku jako je bitno Čut kad je čuo, da li vam je jasno Da je taj čovjek bio negdje drugdje I da mu je netko mora reći To je naša uloga To je naša uloga Idite i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju ili navješćujte Ili prepričavajte Ili isprintajte pa dajte ako niste riječite Ali nitko tko se poziva Kristovim imenom nema pravo Ne odazvat se na idite Propovijedajte ili navješćujte ili prepričavajte radosnu vijest To jest da Krist spašava, izbavlja, iscjeljuje I da čuva od zlog, to jest da smo u njemu pobjednici Da imamo vlast on je morao čut, jel tako? Broj jedan Tako i vi morate čut Jer kaže 17. stih iste misli Koju smo sad rekli U Rimljanima 10 Jer vjera dolazi slušanjem A slušanje po poruci Kristovoj Ili poruci Božoj o Kristu Ili ti ga poruci Evanđelja Dakle, da čovjek koji je sjedio u listri Bogalj od rođenja Hrom od majčine utrobe Koji nikad nije hoda Da nije čuo evanđelje On ne bi imao vjeru Da će primiti isceljenje Preko tog spasitelja Koji umro za njega na križu Ako ga primi u život Jel tako? Mora je čut Eneja da Petar nije došao kod njega dok je obilazio vjernike U lidi I nije mu rekao Isus Kriste iscijeljuje e, ja bi ležao ne samo osam Nego osam godina u krevetu Jel' tako? Prema tome obaveza je na nama koji znamo koji smo se pomirili s Bogom po Kristu U kojima je e, položena riječ pomirenja po drugim Korinčanima 5.19 e, da budemo poslanici za njega i da namjesto njega jer smo mi njegovo tijelo nema tko namjesto nas da preklinjemo ljude u ime Isusa Krista pomirite se s Bogom i primite Božje blagoslove, jel tako? To je ono što ja radim, a to svatko treba raditi Jer Krist u nama želi istu stvar napraviti On je rekao kad je došao među njih Prošavši kroz vrata, dahnuo i rekao Primite svetog duha Rekao je kao što je otac poslao mene Tako ja šaljem vas Ivan 20.21 Kao što je mene Otac posla Boži duh u meni Tako ja šaljem vas Ivan 17.18 dodaje u svijet Ista je misija, nije se promijenila On je zainteresiran za svijet za spasenje, izbavljenje, isceljenje i očuvanje od zlogi I da ljudi postanu djeca Bože u pravom smislu te riječi Na sliku Boga Oca po primjeru Krista Isusa Dakle, On je čuo E sad ja vas pitam i pozivam na zdravu pamet Da li bi on došao i proputova recimo u to vrijeme Nije bilo auta, nije bilo vlakova, aviona Da li bi on išao na magarcu iz Splita u Zagreb Da je čuo da Isus Krist ne iscijeljuje nego kad mu dođeš da on kaže To ti je Boži blagoslov Ponizno nosi svoj križ Jel bi on išao k njemu? Ne, bi išao k njemu On je morao čud da Isus Krist iscijeljuje Znači poruka evanđelja iz nužnosti Mora sadržavati Istinu Koju ste dobili na papiru Na kojem piše tri svjedoka To ste dobili prvog dana i tamo piše jasno i glasno na tri mjesta u Izaji 53, 4, 5 u Matej 8, 16 i 1. Petrovoj 2, 24 Tamo piše Da smo njegovim ranama bili iscijeljeni Izaja kaže jesmo Isus ispunjava A Petar kaže gledajući nazad bili ste Prema tome, mi moramo znati danas da sliku stavimo u današnje vrijeme I ako ste vi potrebite Vi morate čut da Isus Krist iscijeljuje Da je isti jučer, danas i za vijeke vjekova i da je iscjeljenje za sve pa i vas osigurano u iskupljenju Bez izuzetaka Vi to morate čut Vi morate znati da je to za sve Jer vas to ne uče u crkvi Mislim na katoličku crkvu, protestanti to znaju, više manje Vi morate znati to za sve To neki znaju, pa su u protivljenju ovih tijela crkve Ali vi morate znati Pa ću vam ja to pročitati, da vidite da ja ne pričam priče da ne bi bilo da vas zavodim u stranu A vi ovo možete poslušati pa provjeriti, jel tako? Zato ja citiram ili čitam i prvog dana sam vas upozorio da ja govorim kao da govorim riječ Božju Pa prvo, po prvoj Petrovoj 4.11 To znači da vi stojite pred njime kad on govori ovako, jel tako? Ok, da vidimo što je on čuo Ili što vi morate čut Da dođete Kristu I da znate da On iscijeljuje, tako? i da si bolestan i da ti doktor ne može pomoć Da si čuo da ima u kutini neka baka Koja ti smučka neki čaj Od kojeg ćeš ozdraviti Ti bi išao k njoj Vjeruj mi na riječ Zašto? Jer si čuo da trave rade Jel' tako? Ok Isto tako Vi morate najprije čut Da iscijeljuje Onda ćete ići k njemu ali s obzirom da postoje razni lažni nauci u vezi toga Koji nemaju veze s naukom Svetog Pisma Koja jasno uči da je iscjeljenje osigurano iskupljenjem A iskupljenje za cijeli svijet, jel' tako? Onda ću vam ja pročitati nešto što će vas razveseliti ako ste potrebite Ideja je sljedeća Da li je Isus Krist za vrijeme njegovog života iscjeljivao sve jer ako je onda iscjeljivao sve To znači da će i danas iscjeljivati sve Jer je isti jučer, danas i za vijeke vjekova Jel tako? Ok Ajmo najprije pročitati što kaže u dijelima 10.38 Apostol Petar Pomazan od Duha Svetoga Di objašnjava ukratko Isusovu cijelu misiju To je rezime Jel' tako? Znači, kad vi kažete na kraju godine Ta, ta i ta osoba je tako i tako se trudila Vi ćete dati jednu ocjenu njega, njega sve skupa, jel tako? Jel tako? Ok, isto tako rezime daje cjelokupnu ideju o njemu Kaže, čuli ste, znate kako je Isusa iz Nazareta Bog pomazao duhom svetim i snagom Njega koji je, jer Bog bijaše s njime Prošao zemljom čineći dobro I ozdravljajući sve Kojima bijaše ovlada džava Ovdje govori više stvari Broj jedan da je Bog bio s Kristom Da ga je On pomazao sa Duhom Svetim Da je On činio dobro I da je to dobro bilo da je ozdravljao sve i da su uzroci tih bolesti bili to što su bili tlačeni od strane đavla A ne da je to bio Boži blagoslov Idemo drugi rezime To je znači Matej 4, 23 i 24 Obilazio je Isus svom Galilejom Naučavajući po njihovim sinagogama Propovjedajući evanđelje o kraljestvu i liječit će svaku bolest i svaku nemoć u narodu I glas se o njemu pronese svom Sirijom Mora biti da su zato čuli i išli k njemu, jel tako? Koji glas? Da liječi svaku bolest i svaku nemoć U narodu I donosili su mu sve koji bolavahu od najrazličitih bolesti i patnja opsjednute mjesečare uzete i on ih ozdravljaše koga? pa sve je se govori o svima? je li govori o svakoj bolesti i svakoj nemoći? ok samo da vidim tu nema Matej 9.35 isto daje rezime pa ćemo i to pročitati <clears throat> Matej 9.35 ćemo isto pročitati Kaže, Isus je prolazio po svim gradovima i selima Učio je u sinagogama Navješćivao evanđelje o kraljevstvu I liječio svaku bolest i svaku nemoć Je li se vi, ako ste bolesni, ubrajate u svaku bolest i svaku nemoć? Je li Isus isti jučer, danas i za vijeke vjekova? Da li je On koji po duhu svetom živi u vjernicima koji su njegovo tijelo? Da li je On na njih stavio pečat duha svetoga i posla ih u istu misiju po Ivanu 20.21 i Ivanu 17.18? Da li bi onda oni trebali činiti isto, isto propovjedat Ako je Krist u njima Jer glava ne može činiti jedno, a tijelo drugo je li trs koji je krest želi davati iste plodove kroz svoje loze ili drugačije? Je li trs vinove loze želi dati grozd ili želi dati tikvicu? Ali vi imate razne tikvice, a mislite da je grožđe Možete se slobodno nasmijati ta jer je to 100% tako Od srca se nasmijte, onda zaplačite Idemo dalje kad Isus dozna Matej 12.15 Ukloni se odande Za njim je išlo mnoštvo I onih sve ozdravi To imate u ovom spisu koji se zove Sozo To je mali Sozo u velikoj knjizi Moji propovedi Sozo Ali ovo vam je dovoljno Onih koliko ozdravi sve Idemo dalje Matej 14.14 14. Kad On, Isus, iziđe Vidje silan svijet Sažali mu se nad njim Te izliječi njegove bolesnike Koje? Od silnog svijeta Jel' tako? Ok, idemo Matej 15, 30, Tad, tad nagrnu k njemu silan svijet S hromima, kljastima, slijepima, njemima I mnogima drugima Položiše mu ih do nogu A on ih izliječi Koga? Pa sve koji su mu stavili pod kod nogu, jel tako? Gledajući kako su njemi progovorili Kljasti ozdravili Hromi prohodali Slijepi progledali Divilo se mnoštvo i slabilo Boga Izraelova Zašto ga je slavilo? Zato što su ozdravile Luka, 14, Luka 4.40 O zalazu sunca Svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoši ih k njemu A on bi na svakoga od njih polagao ruke I ozdravljao ih E sada mi pročitamo nešto Nećemo citirati, nego vam čitam da vidite da je to tu To smo citirali do sad Bitno mi je da znate da to piše u riječi Boga živoga To je Matej 8, 16, Zašto je On ozdravlja sve? Jer ovdje kaže uveće mu donje... Čitat ćemo A uveće mu donješe mnoge koji su bili pod utjecajem zlih duhova Dajmo nidzemaj On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi Zašto? Zašto ovo sve? Sve, sve Zašto? Da se ispuni Jer se svako proročanstvo u riječi Božoj ispunilo u Kristu Da se ispuni što je rečeno u proroku Izaji on uze naše bolesti i ponese naše fizičke slabosti on se poziva na Izaju 53.4.5 Gdje kaže On uze naše bolesti Koliko naših bolesti? Samo gripu Sve I naše boli ponese I njegovim smo ranama iscijeljeni Od čega? Samo od upale uha i onda Petar gleda nazad, to vam je na papiru tri svjedoka Gleda nazad i gleda i kaže Njegovim ste ranama ste se već iscijelili Ste bili izliječeni ili njegove vas modrice izliječi, izliječiše U prošlom vremenu Mi trebamo samo prihvatiti Na pravi način i to učimo ono što se već dogodilo Ali prvo moramo čut da se dogodilo I znati da je to za nas Zato evanđelje Zato propovjednice Zato su ljubke njihove noge po gorama Jer oglašavaju ovo da je Isus Krist iscijelio svaku našu bolest i nemoć i patnju i bol i da nam je to uručio besplatno kao dar milosti ili nezasluženi dar i da mi trebamo to primiti po vjeri i zahvaliti što ćemo raditi na seminaru Jeste li me popratili? I dalje smo mi kod, kod ovog plemića ali smo se zadržali na onome da je on čuo Jel' tako? Kad je čuo da Isus došao iz Judeje u Galileju Otiđe k njemu I zamoli ga neka siđe i cijeli mu sina koji je bio na umoru Ja uvijek pitam neke koji dođu pa misle da ih neće iscijeliti da je, li si na umoru Uglavnom nisu E, onda ima šanse za tebe Ako su na umoru Onda mu pročitam Jajrovu kćer Ona je umrla Pa mu kažem Ne boj se, samo vjeruje Jel me pratite? Je li isti? Je li on rekao svojima kad je vidio ono silno mnoštvo Kad ga je duša zabolela Matej 9.35 do 38 Jer su bili ko ovce bez pastira Bili su izmučeni sa trveni Zvao je učenike I rekao Vidite, vidite Žetva je velika A radnika malo Molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju Ista misla To su oni stavili pogleda Nema poglavlja u izvornom tekstu i onda On njima da svaku dani moć i vlast da, da izagnaju duhove I liječe svaku bolest i svaku nemoć u narodu Matej 10.1 I onda Matej 10.8 kaže i ovako Bolesne iscijeljujte, mrtve uskrisujte gubavce čistite, zloduhe izgonite I rekao je onda kad je odlazio na neba Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio Jel bi onda istinski učenici to trebali čini dok Isus ne dođe? li Isus poslao neko novo pismo gdje je rekao da se to promijenilo? Ne Ne Onda nemojte slušati lažne učenike Da ne bi skupa s njima u jamu propali Ok, kaže njemu Isus Ako ne vidite znakova i čudesa, ne vjerujete Mi radimo na tome jer smo mi pod novim savezom, boljim savezom Imamo novi zavjet, jasna učenja Ovo su bili pogane Oni su morali vidjeti, oni su imali pojma A i oni su bili bolji od nas većine Mi imamo riječ A on njemu kaže Ako ne vidite znakova i čudesa, ne vjerujte ne vjerujete Reče mu kraljevski činovnik Gospode, siđi dok nije umrlo moje dijete I Isus mu odvrati ili reče E ovo je najvažnija stvar Sad vi dođete i stanete pred riječ Boga živoga Isus mu odvrati i reče To jest Isus mu reče I sad vam tu igra onih 7 plus 7 istina koje ćemo opet ponoviti Jer sve vam ovisi o tome s kojim vi stavom dođete pred Isus reče Ili pred riječ Božja kaže Jel tako? Pa ćemo sad to ponoviti Da Bog nikad Kroz Isusa je govorio Bog Otac Ivan 14.10 Ivan 12.49.50 riječi koje vam govori Ne govorim ja, nego Bog Otac koji u meni govori Znači, Bog govori Bog nikad ne laže Njegova riječ je istina Znači stvarno Znači možeš se osloniti na nju Možeš potpuno ovisiti o njoj To znači On ne laže i njegova riječ je istina on je vjeran, ispuni svako svoje obećanje Jel ovo obećanje slijedi? Je, ide tvoj sin živi On nije kao čovjek da bi rekao pa onda porekao Citiram ovi, ovu, ovu e, dioptriju, ispovjed prvih na četvrtoj smo Titu 1, 2, Ivan 17, 17, Hebrema 10, 23 I onda imate brojeve 23, 19 i onda imate znači nakon toga Zar onda kaže, a da ne ispuni Zar da obeća, da ne izvrši Jel to moguće? Jes kod ljudi, a ne kod njega On se ne kaje jer što ja, Gospod, kazah to e, što ja gospod rekoh, rekoh, sve će se ispuniti Da li je on ovdje rekao Ide, tvoj sin živi Tri riječi, zamisli tri riječi mijenjaju te potpuno situaciju Ide, tvo, četiri, tvoj sin živi Ako staneš pred njih I znaš da što ja gospod Je li to gospod? Je, on je gospod Vi me zovete gospode i dobro ste rekli Jer jesam, Ivan 13, 13 Jesam, ja sam gospodar, gospodara I dobro ste me nazvali Ja gospod Što ja gospod rekoh, reko, Sve će se ispuniti Ezekiel 12, 25 i do 28 25 i 28, pardon Mi moramo imati tu svijest Kad stanemo pred njega kad gledamo u njegove oči i znamo da govori nama sad Da se to tiče mene sad Prva Petrova 2.24 se tiče mene sad Ne nekad nekog, sad i on je to pokazao, dokazao za Izraela Za lošijeg saveza loših svećenika loših obećanja I premda Izrael bio sluga Ne dijete kao mi, djeca Božja Nijedno od njegovih lijepih obećanja Koje je dao svom sluzi Mojsiju Nije propala Sve se ispunila Sve Prvi kraljevi 8.56 A kamoli neće nama ispuni svako obećanje Jer mi smo djeca Božja jer svako Božje obećanje prema nama je da Ali mora biti naš amen njemu na slavu Po drugim Korinčanima 1.19.20 I ako znam ove istine Onda znam Da ja jesam ono što On kaže da jesam Da ja imam ono što On kaže da imam i da ja mogu ono što on kaže da mogu I s tim naočalama božanskim Ne sa svojom kratkom pameću Čije misli nisu njegove misle Čiji puti nisu njegove puti Izaja 55.8.9 Nego s njegovim mislima Njegovim putima pogledan Ide Isus mu odvrati Tvoj sin živi I sad ide princip vjere i sad ide princip vjere Bez kojega je nemoguće omiljeti se Bogu Bez kojega ne možemo primiti blagoslov I moraš shvatiti što je vjera Vjera je uvjerenost Pouzdanje da je ono što je Bog Otac rekao u njegovoj riječi istina Da se dogodilo već sad Bez obzira što to moja fizička osjetila ne mogu percipirati još Jer mi primamo prvo srcem ili duhom I ako smo voljni poslušati riječ Ako smo voljni misli što riječ govori I to ispovjedat I sukladno se ponašat Prije nego se išta očitovala. To će se onda očitovati kroz to naše življenje To materializira ono čemu se nadamo Hebrejima 11.1 Vjera daje bit Tvarnost Nade koja je u budućnosti Nada je Neprijatelj vjere Nada nam nije prijatelj Nada ima svoje mjesto Ali ne kod vjere koja prisvaja Vjera je sad Nada je u budućnosti Vjera kaže Ja imam sad Jer riječ Božja kaže da imam sad Bez obzira što još ništa od tog Fizičkim očima nisam vidio I svojim fizičkim rukama opipao ja imam jer On kaže da imam A On nikad ne laže Razumijete ovo? ovo, ovo? Da morate obnoviti vaš um Kroz ove istine koje vam dajem I onda zaću riječ Božju I prisvojiti ono što On govori ili obećaje Ide Tvoj sin živi To je rekao onaj koji nikad ne laže Jel' tako? Ali on je bio u Zagrebu A dijete mu je u Splitu Ili ajmo, dijete mu je u Kutine i on je išao iz Kutine pješke do Zagreba I došao je kod tog velikog iscijelitelja i on je očekivao da će on ići s njim pješke u Kutinu Ili u najboljem slučaju na Magarcu Ali on mu je rekao Ide nazad Tvoj sin živi Što je taj otac imao kao uvjerenje Osim njegove riječi Ništa I on se okrenuo I krenuo nazad Samo na osnovu riječi Boga živoga Jel to toliko teško? Vi vjerujete poštaru Kad vam donese potvrdu da vas čeka paket Jel tako? Imate onaj malu potvrdu Na glavnoj pošti Pokupe paket Jel mu vjeruješ? Čemu vjeruješ? Pisanom dokumentu i riječi poštara Vi vjeruješ, ne, ne, ne vjeruješ ti samo Vjeruješ pisanom dokumentu i dostavljaču Ti vjeruješ kad dobiješ u banci Izvadak, vjeruješ bankaru koliko te novaca čeka ili ima na tvom računu bez da si ih vidio, je tako? Ili vjeruješ kad ti ispljune onaj bankomat papirić na kojem piše stanje tvog računa ti vjeruješ doktoru kad ti da dijagnozu I propiše ti lijek Jel mu vjeruješ? Ali ne vjeruješ Riječi Boga živoga To jest, bit će ti kako si vjerovao Jel me razumijete, smo Isus je rekao nešto Nema veze što je rekao jer što god da je rekao je istina Istina znači stvarnost, zbilja Bez obzira što se to ne čini našim fizičkim osjetilima To jest u duhovnom svijetu ili u duhovnoj, duševnoj sferi i očitovat će se u našoj prirodnoj sferi Opipljivo našim osjetilima Ako u duhu kažemo jest ako ispovjedimo da jest Jer mislimo da jest Kako smo dovoljno pametni ili obnovili naš um Uskladili ga sa mišlju Kristovom Da znamo da On ne laže i kad krenemo djelovati u skladu s tim što mislimo i govorimo Onda On može potvrditi ono što je rekao Jer On motri na svoju riječ da je potvrdi Po Jerem 1.12 Nije mu jedno Znate što znači motri? To znači majka motri dijete Recimo ljeti da se ne utopi Da ne padne u more Da ga ne pogodi auto, jel tako? Ona je motri Njoj nije svejedno Ona nije da ono gleda svejedno Ne, ona je nervozna oko njega jer ga stalno motri Tako on motri na svoju riječ da je ispuni Ali je ne može ispuniti ako nije posađena u dobru zemlju u vjeru Jel tako? Hoće li paradajz sjeme izniknut u na vašem u vašoj ladici e, ako stavite onu vrećicu ladicu? Neće. Ok. Pazi sad, ovo je 50. stih izuzetno važan, Ivan 4 Isus mu odrati Ide, tvoj sin živi I povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus I ode Povjerova znači znao je Bez obzira što nije vidio Da je to istina Samo na osnovu Isusove riječi I to nije teško Ako znamo tko govori Da Bog živi govori Istiniti Otac koji je savršena ljubav Beskrajna mudrost Koji u svom savršenstvu ne može lagati i on je svoju vjeru stavio u praksu Jer vjera bez dijela Jakovljeva 2.14 nas neće sozo I već na putu Dođoše mu ususret njegove sluge I javiše da njegov sin živi Upita ih za uru u koju se počeo bolje osjećati Ovo je bitno, zna da on nije odmah ozdravio Neka su iscjeljenja trenutna Ali velika većina su postepena jer mi postepeno gradimo svijest o tome da On istine I onda postepeno to ispovjedamo odvažno Jer srcem ne vjerujemo To ne sumnjamo I onda to srazmjerno tome postepeno može sebe materializirati Znači, oni su mu rekli, upitao ih je za uru u koju se počeo bolje osjećati Rekoše mu jučer o sedmoj uri Pusti ga groznica Tad razumi otac Da je to bila ona ura U koju mu reče Isus Tvoj sin živi Tvoj sin živi Što Isus kaže jest ali to neće sebe očitovat Ako mi ne kažemo Amen Jest To je zbilja tako Vjerujem I počnemo se ponašat Kao da je to tako I svojim dijelima Potvrdimo našu vjeru jer ako mi našim dijelima ne potvrdimo našu vjeru mi ćemo poništiti našu vjeru Ili ti ga mi ćemo ući u sumnju Ili dvojbu Koji će sebe očitovat kroz naša sumnjičava Ili ti ga okljevajuća djelovanja I takvi će nam isto biti rezultati Jel me pratite? Jeste li onda da pređemo na Isusovo dodatno objašnjenje iste zgode Kao i juče, ja ću e, čitati samo dijelove koje sam ja sebe zabilježio A preporučam sebe, znači stranica 13 e, A preporučam vama svima da onda pročitate cijelu objavu Isusa Krista o ovom iscjeljenju pleničevog sina gdje on daje dodatna objašnjenja s lica mjesta pa čitamo ovako Prvo poglavlje, prvi stavak, prvo, prvi odlomak Ovo poglavlje govori kako sam umirućem djetetu povratio zdravlje samo kroz riječ Samo kroz riječ Ono vam dokazuje silu riječi i kako ona riječ Popraćena čvrstom voljom Može postići stvari koje bi običnoj osobi izgledali nemoguće Isplati vam se razmišljati o ovome Izvanredne mogućnosti se otvaraju Izvanredne Ili ti ga otklanjaju se nemogućnosti Za sve mogućnosti samo kroz riječ Jako puno tih riječi On izgovorio u Svetom pismu Neke od njih ja stalno koristim Pa ću ih sad opet iskoristiti Jer su meni osobno stup Mojeg hoda s Kristom I u tome sam ja najjači A to je život u vjeri U njegovu očinsku skrb i potpuno predanje u nesebičnom služenju bližnjima Bez brige za sutra Tako da ja s obzirom na moju praksu I poznavanje njegove ljubavi i višestruko potvrđivanje njegove riječi Imam izvanrednu vjeru Da će se On uvijek pobrinu za mene da će On meni namiriti svaku moju potrebnu, potrebu I to raskošno po svom bogatstvu Kroz Krista Isusa Po Filipljanima 4.19 i ja stoga mogu reći odvažno I ovi su već oko mene nekih godinama Pa vam mogu oni reći Ja vam mogu reći odvažno Da sve dane mog života Mene hoće prati sreća i milosrđe Po psalmu 23.6 Da meni ništa ne nedostaje I neće mi ne nedostajati i, neće mi nedostajat I da se moja čaša preljeva To je psalam 23, 1 i 5 Zašto? Jer ja znam Tko je izgovorio riječ Tko je izgovorio riječ Ta riječ izgovorena s vjerom Je stvorila svjetove Jel' tako? hebrejma hebrejma 11.3 po vjeri znam Da je Bog kroz svoju riječ stvorio svjetove Riječ vjere Tako da ono što je postalo Nije nastalo iz nečega što je vidljivo Isus je izgovarao riječi Stvari su postajale, jel' tako? Jel' tako? On je prokleo smokvu Marko 11.14 I smokva je usahla I kad se Petar čudio on mu je rekao imaj Petre vjeru Božju Ili vjeru kao Bog Ili budi u svom vjerovanju kao Bog Koji kaže i to bude On ne kaže što je bila Nego kaže pa onda bude Rimljani 4.17.8. uče gore za Abrahama on vidi stvari koje nisu kao da jesu I kaže da jesu I postanu Jel razumijete princip Božje riječi Božanske vjere On je obrnut moje misli nisu kao vaše misle Vi mislite, ja ću vidjeti, pa ću onda reći Ali to nije vjera, to je potvrda Ali njegove misli su on prvo kaže i onda bude Jel' tako? Ima ta izvanredna situacija Nju ste svi više manje čuli To je Matej 8. poglavlje Stihovi 5 do 13 Imate stotnika Koji je došao k Isusu i rekao mu je da je njegov sluga Doma leži u velikoj bole I da se užasno muči Isus koji je savršeni odraz Božje volje na zemlji Po Ivanu 6.38 Je njemu rekao ono što kaže svima vama Doći ću k njemu i iscijelit ću ga Isus je isti On to uvijek kaže svima on se nije promijenio i neće se promijeniti Uvijek kaže doći ću i iscijelit ću Uvijek Ali stotnik mu je rekao ne, ne moraš Ne moraš Jer i ja koji sam podložnik To znači pod drugima, pod vlašću drugih Imam ispod sebe sluge i kojem kažem ide, on ide Kojem kažem učini, on učini On je prepozna koju vlast ima krist Koju moć ima njegova riječ Samo reci riječ I ozdravit će sluga moj Je li Isus možda izgovorio koju riječ u Svetom pismu? A što će vam drugo? Izgovorio je i ako vi dođete samo Mi je dovoljna Isusova izgovorena riječ I to jest Mora bit Isus će se zadivit Deseti stih Zamisli to Možete ga zadivit Dođeš, pročitaš njegovu riječ I kažeš Samo tva riječ mi je dovoljna To jest Ti si rekao Ti ne lažeš to jest Ja kažem amen Vjerujem Neka mi bude po tvoj riječi Imam ga sad Isus će se zadivit Piše Zadivi se i reče onima koji su za njim išli Zaista, kaže vam Ne nađoh tolike vjere Ni u Izraelu I onda kasnije kaže Ide Onda je prekorio njih I rekao im da zbog njihove nevjere Oni neće biti sudionici blagoslova Koje nudi njegova žrtva Da vam parafraziram Nego pogane Koji će ga prihvatiti A satniku reče Stotniku, centurionu Kako hoćete sve isto Ide i neka ti bude kako sam ja vjerovao Ide i neka ti bude kako je Sveti Frano vjerovao ne Neka ti bude kako si ti vjerova I tak će nam svima biti Je li razumijete princip? Bog Otac dolazi i stane pred nas u Kristu Isusu U kojem je On u svoj punini Ne, ne 25% pa ga morate tražiti negdje drugdje U svoj punini Kološanima 1.19 i 2.9 Tjelesna pa se zbog toga zove Emanuel, Bog s nama Inače bi se zvao kvartin Boga s nama Tri četvrt Boga s nama Ali On je cijeli s nama u punini u Isusu Prema tome zdrava pamet mu prelazi u Isusu Bogu Otcu I tko vidi Isusa, vidi Otca, jel' tako? Ivan 14.8.9 Sasvim izvjesno Isus je savršena slika Božja Otca i njegove slave Hebrejima 1.3 Zato, s obzirom da su Otac i On jedno Da je Otac u njemu uponene, Zato ga Izaija najavljuje kad mu daje pet imena ili naziva u Izai 9.6 Kad najavljuje dijete koje će se roditi Pa ga zove predivni Savjetnik Savjetnik Pazi sad ovo Bog silni Otac vječni Isusa Knez mira Stoga imamo oca u Isuse. Vamo jasno I sad vam on izgovara riječ Ta riječ se neće promijeniti ona će ostati kad nebo i zemlja prođu po Mateju 24.35, jel tako? Koja je to riječ nama zanimljiva ako smo bolesti? bolesni? Njegovim ranama ste bili iscijeljeni Hoćete li zadiviti Isusa? Hoćete vjerovati njemu ili ljudima? Čovjek povjerova Isusovoj riječi i ode kući Pjevajući, ja uvijek dodam pjevajući Jer ako ti povjeruješ njegovo riječi I znaš da to jest Pa stari moja sin ti umira Ti ideš doma pjevajući Ti točno vidiš da li je čovjek primio Ili se nada Ko se nada nije primio Nada je u budućnosti Vjera je sad Tko vjeruje ima Tko vjeruje ima Ja sam se mora zadržati na ovo ovdje što on kaže Samo kroz riječ Ok Ovaj plemić je to također iskusio što? Silu riječi Kada su mu na povratku kući Njegove sluge Koje su mu hitale u susret rekle kako je njegovo dijete ozdravilo u onom trenutku kad sam ja izgovorio značajnu riječ koji je to trenutak za nas s obzirom da je riječ već izgovorena Ajmo mi paralelu sa spasenjem jer to onda razumije malo dijete Da li je Isus bio na križu? Da li je spasenje osigurano po njegovoj žrtvi i prolivenoj krvi? Ok, kad se mi spašavamo? Kad čujemo i povjerujemo, jel' tako? Znači, kad njegovo bilo je postaje naše sad, jer On je izgovorio riječ Kad mi čujemo, kažemo da, vjerujem, to je za mene, imam ga i počnem se ponašati sukladno Jel' me razumijete? Od tog trenutka to postaje sad moje Ok, idemo sad na sedmu, eh, sedmi odlomak Najvažnija točka Objašnjava ovaj slučaj Međutim je bila treća Želio sam primjerima ukazati svojim učenicima I ostalim štovateljima moje riječi Kako je kod svih mojih dijela Glavni čimbenik To jest ono što se najviše potražuje Od onih koji zamoljevaju Znači, možemo zamoliti, a možemo presvojiti Na ovom seminaru ćemo presvojiti nećemo moliti Do sada, u dvije sezone smo molili Dođe na isto Radi i jedno i drugo Bila nepokolebljiva vjera u moju riječ kako možemo imati nepokolebljivu vjeru u njegovu riječ Tako što znamo tko je izgovorio riječ Jel' tako? Zato je važno čitati ovih 7 plus 7 istina svaki dan Jer o tome vam ovisi i život i život vaših bližnjih Jer statistike su nezgodne Što se tiče epidemije smrtonosnih bolesti Nezgodne su statistike Tako da nije pitanje da li nego kad Će vam trebati tih 7 plus 7 istina Probudite se Jel me pratite? Jer ako krenete kad dobijete nalaz Bit će vam kasno Jer vjera raste Ko što dijete raste Ko što sjeme raste, jel tako? Pa možete vi posadi sjeme kad dobijete nalaz I zalit ga sa 10 hektolitara vode Nećete mu čini dobro Ono ima svoj proces razvoja Jer me pratite desno Ok, koja je njima često nedostajala Stoga je ovaj događaj bio prigodan da im se ukaže Što da im se ukaže Isuse? Kako onaj koji čvrsto vjeruje I ima povjerenja u moju riječ Nikad neće biti razočaran samisli to da ti možeš nikad ne biti razočaran Ako vjeruješ u riječ koju je rekla Ta ti riječ osigurava svaki mogući blagoslov Kojega po cijeli dan na sve moguće načine Nastojiš na svaki mogući poznati i nepoznati način postići Zamisli to Pa isplatite se vjerovati u njegovu riječ Čvrsto i nepokolebljivo, jel' tako? Osmi Plemić koji je do svoje kuće morao prevaliti pri, popriličnu udaljenost me zbog mojih riječi Tvoj sin živi Napustio sa čvrstom uvjerenošću Da će njegov sin živjeti Ovakvo povjerenje I čvrsta vjera u moje riječi Koja može i koja bi trebala biti cijelo vrijeme presutna. Je li ovo zvuči nemoguće da mi imamo cijelo vrijeme povjerenje ili uvjerenost da Bog ne laže? Ne, svako zdrave pameti to mora imati na srcu. Jel tako? Zašto nemamo? Jer nam nije ko reći. Zašto nemamo? Jer kad nam je rekla bili smo ljene i nismo se potrudili to shvatiti i primiti u srce. To nam ne može niko usaditi na silu, jel tako? Ja bi se htio na sekundu zadržati ovdje nad ovim što je on išao kući sa čvrstom uvjerenošću Mi smo spominjali da postoji treća zemlja Druga zemlja, pardon I da ta druga zemlja to je kamenito tlo Da su to oni koji čuju S radošću prime riječ Ali korijena nema i ti neko vrijeme vjeruju A u vrijeme kušnje otpadnu Kušnje će doći To su borbe Koje nastaju kad Sotona želi napast ono u vama Bože, ili oduzest vam ono što vam Bog Ota želi dati Nastaje borba i ta je borba vjere Ili borba povjere I to se zove kušnja E, <clears throat> gdje to kaže? Znači one su nestalne i kad nastane nevolja ili progonstvo zbog riječi Oni se odmah sablazne Vi morate znati Da kad vi oduševljeno pročitate ili primite Ovo znaju ovi koji su već to prakticirali Kad vi primite znači po vjeri ono što vam on obećaje ili ono što on rekao da vam pripada da nakon oduševljenja dolazi hod po vode Isusove riječe To je nadprirodan hod koji smo mi pozvani hodat Po drugim Korinčanima 5.7 Mi hodamo po vjeri, a ne po onome što vidimo Prema tome, tebe možda boli ali ti moraš hodat preko boli i reći mene ne boli jer riječ kaže da me ne boli da sam iscijeljen ja vidim ono što jest kao da nije i ono što nije kao da jest I to govorim Ispovijedam ono u što vjerujem Da bi to postalo Ti ćeš morat hodat do doma Dok ne vidiš sina Dok ne dođeš k svećeniku I to se ne očituje Jel me razumijete? A ta je hod u vjeri To vam je čuveno hodanje Petra po vode Matej 14. poglavlje Stihovi 27 do 32 Znači, Isus je došao I oni su se prepale, Možemo malo još niže čitat, od 25. do 32. Od četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodajući po moru Kad ga tako učenici vidješe gdje hoda po moru Povikaše uplašene sablast ili ti ga duh i zavikali su od straha A Isus im odmah progovori On vam uvijek da riječ utjeh On nikad ne dođe da bi se prepali Kaže, budite hrabri ili ne bojte se, ja sam Jedan prevod fantastično kaže Ovdje, ovdje je, ja jesam Zamisli taj prevod ne bojte se, ovdje je, ja jesam Zamisli da kaže, ne boj se dijete Evo ovdje je za tebe svemogući Bog To znači ja jesam Pa ti se odmah ne bi bojao sam misli da te svemogući Bog kaže Mojim ranama ti si iscijeljen Ne boj se Ko što je rekao Jajerovom ocu Marko 6.36 5.36, pardon Ne boj se samo vjeruj Ne boj se, ovdje je, ja jesam Jer Isus je ja jesam Utjeloven, utjelovljen među nama, jel tako? Okej Kaže mu Petar Petar u riječi Božoj predstavlja našu vjeru Ili nevjeru srazmjerno o tome koja je situacija Petar odvrati Gospode, ako si ti Reci mi da dođem k tebi po vode I on reče dođe I Petar izađe iz lađe I hodajući po vodu pođe k Isusu To je naš hod U vjeri po Isusovo riječi Samo po njegovo riječi i to vas čeka sviju Osim u rijetkim slučajevima kad se isciljenje odmah očituje Ali onda ćete imati napade satane, morat ćete se braniti Pa će vam opet trebati vjera I što ćeš napraviti? Ovo morate odmah riješiti Borba hoće biti on mi hoće pokušati prodat neku svoju laž Jer je ništa drugo nego lažac Od početka u njemu nema istine I on je ubojica božanskog života u mene Po Ivan 8.44 Što ćeš napraviti? Hoćeš li podvit rep i pobjeći ili ćeš reći Ne u ime Isusa Krista Njegova riječ je istina Ja imam ono što On kaže da imam Ja jesam ono što On kaže da jesam I ja mogu učiniti ono što On kaže da mogu Jer On nikad ne laže Jel' tako? Jel' to naša ispovi? Moraš govoriti istinu Pazi što govoriš Jer ako govoriš neistino Dogodit će ti se loše stvari To jest ono što govoriš govori njegovu istinu dogodit, će se ono što on obeća u svojoj istini U svoj riječ I kad je Petar skrenuo pogled s Isusa Na okolnosti na, vatru, na, na vjetar i valove Jer vjetar je bio jak, a valovi su bile veliki Uplaši se i poče i poče tonut, tonut i povika Gospode spase me Čim skrenemo pogled sa obećanja Sjećate se dobre zemlje Sine moj, pazi na moje riječi Prigni uho svoje mojim besjedama ili razlozima Nikad ih ne ispušta iz očiju Pohrani se srca svoga Jer su život onima koji ih nađu I zdravlje za svo naše tijelo Čim skrenemo pogled sa obećanja i vjere u njegovu riječ I počnemo razmišljati kako nam zmija govori kroz osjetila Ili kroz vanjske okolnosti Naša vjera počne tonuti i to je trenutak da se opet uhvatiš Isusa Opet uđeš u riječ I počneš gledati ono što piše Inače ćeš potonuti i Isus pruži ruku i uhvati ga I reče mu O malo vjerni Zašto si posumnja Jakovljeva 1.5.8 kaže sljedeće Kome fali mudrosti neka traži od Boga I daće mu Jer on daje svima obilato i ne gleda tko je tko Ali onaj koji traži neka traži s vjerom bez da imalo sumnja Jer čovjek koji sumnja Pazi sad ovo Čovjek koji sumnja Je poput morskog valovlja Kojega vjetar hiće amo i tamo Takav čovjek podvojena uma Nestalan u svemu što čini Neka ne misli Da će primiti išta od gospoda Sumnja poništava vjeru a mi počnemo sumnjat kad skrenemo pogled s onog što On rekao i počnemo slušati zmiju koja kaže Ma jesi li siguran da ti je Bog rekao da si iscijeljen Zar ne vidiš da te boli? To jest ne osjećaš da te boli Zar ne vidiš što ti piše na uputnici? I na kraju, to je postanak 3.1 I na kraju zmija kaže Ne, nisi iscijeljen Četvrti stih Parafraziran tamo kaže Ne, nećete umrijeti Kužite dinamiku Čim skreneš pogled sa riječi I ispovjede vjere na ono što ti osjetila govore I počneš vjerovati sotonskoj laži A sotonska laž je sve što se protivi riječi Božjoj koja je istina Počneš tonuti u vjeri Dolazi strah I na kraju dolazi dvojba I izgubit ćeš Vaš stav mora bit To je 27. poglavlje dijela apostolski Nisu poslušali Pavla Nego su isplovile I zatekla ih je velika nevera pa kaže ovako, nećemo mi čitati sve, ali je bitno čitati Zato što je, ovo je prava slika onog što se događa u nama Ako ne poslušamo Boga Kad je blago zapuhao južnjak Mislili su da mogu sigurno izvesti svoju namjeru I digavši sidro, otplovili su duš krete ali nedugo zatim udari s otoka buran vjetar koji se zove sjeveroistočnjak Mi gledamo ovo kao okolnosti našeg života Mi smo lađa Pavla je Božja riječ u nama Pazi sad ovo I nismo je htjeli slušati Kad zahvati lađu Koja se nije mogla opirati Vjetru Predado smo je valovima I oni nas ponesoše Prolazeći pokraj jednog otoka Koji se zove Kauda Jedva smo mogli dohvatiti čamac i izvukavši ga upotrijebiše pomagala i podvezoše lađu a bojeći se da ne udare na sirtu Spustiše jedra I tako se plovilo dalje Kako nas je bacala silna bura Ovo sad gledamo naš život Znate kad upadnete u okolnosti Odjedanput nemate više ni pravca Ni kormila ni, ni, ni zvijezde Ni sunca Vrtiva vas onako Znate te situacije vesele Ok kako nas je bacala silna bura Sutradan stadoše izbacivati tovare onda ja, ja volim te situacije Onda ljudi počnu izbacivati nepotrebne stvari Promijeni im se prioritete Kad ih popadne nešto loše Više nisu bitne, nebitne stvari To je blagoslov bolesti Za iščupa takve ljudi iz velike propasti I Treći dan su znači izbacili opremu A kad se ni sunce ni zvijezde za mnogo dana ne pokazaše I bura je sve jednako najavljivala Ugasila nam se svaka nada da ćemo se spasiti Znači nema nade Nalazi su loše Nema ljudske pomoći Jel tako? Pratite me gdje smo Naša brodica samo što ni potonula Već dugo nitko ništa nije jeo I onda pava, ovo je riječ Božja Stade među njih i reče Ljudi, trebalo je poslušati Ne udovoljava tijelo Ne trča za svjetovnim stvarima u kojima nema sreće Trebalo je živjeti po Božju, Slijedit Krista Jer me pratite desno, ne bi vam se ovo dogodilo Tad ne biste imali ove muke i štete Ali sad vas bodrim da budete hrabri I sad ima spasenja ako se pokajete i vratite Bogu živome jer nitko od vas neće stradati osim mlađe Pazi sad ovo, ovo je jako bitno Jer ove noće Stade predame anđeo Boga čiji jesam i kome služim Govoreći Ne boj se Pavle Valja ti doć pred cara I evo ti darova Bog sve koje plove s tobom Pazi sad Pavlovu reakciju Na ono što mu je anđeo rekao Koji je došao od Boga zato ljudi ne bojte se Jer ja vjerujem Bogu Da će tako biti kao što mi je rečeno Tako bi mi trebali Jer mi imamo neko koje je iznad anđela Iznad anđela Hebrejima 1.4 On je iznad anđela Koliko je odličniji od njih baštinio ime Njemu su svi anđeli podloženi pod noge po Hebrejima 1.6 On je iznad I ako je Isus rekao I to piše ovdje To vam je iznad toga da vam se anđel kaže Ne mora vam on doći živa Jel tako? Ne bojte se Ja vjerujem onome što mi je rečeno Da će točno tako biti To treba biti naš stav po putu jer imamo protivnika koji vreba Ide uokolo kao ričući lavi Gleda koga da prožli, Ili tako? Prva Petrova 5.8 Ne ide okolo ko mica maca i onako vam se u nogu Nego ide gleda da proždre Da uništi, da zakolje Ivan 10.10 10. Lopov je došao ubit, ukrast i uništit Jel' tako ili nije tako? Idemo na drugu stranu Čitamo 11. stavak E sad, ovaj primjer kao jedna od karika u velikom lancu Sa kojim sam htio učvrstiti i trajno ustanoviti moje učenje na zemlji Vam ukazuje kako se dobar uspjeh e, postiže Jedino sa čvrstom voljom Ono koji zamoljeva Sad vas također želim podsjetiti Da ne možete očekivati željene rezultate Bez čvrstog povjerenja u mene I vjere u obećanja Koja sam vam često davao Obećanja Ili ti ga riječ Baš kao što pri liječenju tijela Nije samo doktor jedini Koji liječi tijelo Već je vjera u njega i učinkovitost njegovih lijekova čimbenik često glavni čimbenik koji donosi ozdravljenje Jel tako? To vam je onaj takozvani neki zovu placebo efekt To vam je vjera Pazi sad ovo Tako je i sa svakom drugom zamolbom Koja je upućena meni Bila ona duhovne ili pak materijalne prirode Povjerenje i vjera u mene Je najmoćnija poluga uz pomoću koje ispunjenje može biti odaslano i ostvareno I ide jedna od najveličanstvenijih rečenica u cijeloj knjižnici Pazi sad ovo Takva čvrsta vjera me u stvari prisiljava da ostvarim želje svoje djece On neće razočarati takvu vjeru misli to Jer gdje bi se drugdje očeva ljubav mogla očitovati Ako ne u ostvarivanju Zasigurno ne u odbijanju Pa onda 12. stih Već sam vam ranije govorio o povjerenju A nedavno također i o vjeri To je deset gubavaca A sad ću govoriti o njima zajedno Ali u drugačijem smislu Ovdje će povjerenje biti protumačeno kao pouzdanost u mene a vjera ne kao najmoćnija poluga vlastitog djelovanja Već kao čvrsto uvjerenje Kako se ono što je obećano u riječi Mora i hoće dogoditi Mislim, ovo, ovo vam ne može sjesti jer ste čuli od mene sad Moraš provesti vrijeme nad ovim Ali se isplati Ovo su izvanredne stvarnosti Izvanredne Ovo su nevjerojatne mogućnosti Da ti možeš osloboditi Pipu njegove moći Koja je cijelo vrijeme prisutna i čeka da je mi oslobodimo s našom vjerom To je ono ko da imaš onaj, onaj čekić I onda imaš u slučaju opasnosti razbe staklo I kad razbiješ staklo Pritisneš onaj gumb, počne ne znam što Puhat, padat voda ili nešto mi to naša vjera radi Oslobađa silu Koja je već prisutna Jel me razumijete? Mi možemo biti okruženi silom i ona se neće očitovati u našem životu Ako mi nemamo vjere Ljudi misle, joj samo da budem tamo negdje gdje se mole Pa mu se ništa ne dogodi Samo da neko stavi ruke na mene Pa mu se ništa ne dogodi Šta bi to koristilo? Jel me razumijete? A može, kako kaže jedan najveći slugu Božih Smith Wigglesworth da kaže da će ako imaš vjere Dječje vjere u Oca On mimo tisuću ljudi I naće te u Tebe, tebe jedinoga Ako imaš vjeru u njega I očitovat će se Pazi, pazi ovu rečenicu Već kao čvrsto uvjerenje kako se ono što je obećano u riječi mora i hoće dogoditi Zašto je to tako? Jer on nikad ne laže Vi uvijek stojite pred time I onda kad ti Sotona dođe i kaže Ma čekaj, ali ono, zar ne vidiš da Čekaj, ti hoćeš da Isus laže Tu ne može proći, to je toliko jednostavno Tu duša toliko zna da je to istina Pusti što je rekao Gledaj tko je rekao To ti je čvrsto sidro duše On ne može proći Pored Bog nikad ne laže Pored njegova riječ je istina Ne može, jednostavno ne može Shvati tko je rekao I onda ćeš moći držati ono što je on rekao Ide tvoj sin živi Ili njegovim ranama Vi ste bili iscijeljeni Da li je to njegova riječ? Da li je to istina? Na kome onda da se to obistini u našem životu? Pa na nama Na nama Ako shvatimo princip vjere Čvrstog povjerenja U njegovu riječ Pouzdanja u njega da on ne može podbaciti Ne može slagati Jer on je vjeran Ispuni svako svoje obećanje kako kaže 91. psalam 4. stih Njegova vjernost mi je grudobran i štit Protiv čega? Protiv svih ognjenih strijela zlog Jel' tako? Efežanima 6.16 Iznad svega uzmite štit vjere Njime ćete odbit sve ognjene strijele zloga Koje su to ognjene strijele? Pa nije istina, nije istina Evo paše, što će ti drugi reći? Nije istina, pa pogledaj, pa viš kako se osjećaš Pratite dinamiku Idemo dalje Onaj plemić iz Evanđelja imao takvo povjerenje I snažno uvjerenje da moje riječi ne mogu omanuti Tako da je otišao svoj kući umiren On je bio uvjeren Da će pronaći svoje dijete iscijeljeno Vjera nije vezana za vrijeme Jer je to božanska stvarnost Prema tome kad neko kaže Da, ali kad će se Već si vidio da je promašio jer on se nada Onaj koji pita kad će se očitovat On se nada da će se očitovat On, se, on ne zna da već ima Onaj ko ima svejedno mu je kad će se očitovat On zna da ima Ponaša se ko da ima Ispovjeda ko da ima I to postane Po zakonu iz Marka 11.23, jel tako? Jel me pratite desno? Da li možete zamisliti ovu vjeru? Toliko silnu u srcu oca da on nije inzistirao na mom dolasku u svoju kuću Već je uzvjerovao moje riječi i obećanje Iako je život njegovog jedinog djeteta bio u opasnosti To je vjera, li tako? Idemo na 22. U njegova obećanja treba bezuvjetno vjerovati Jer ona nisu riječi konačnog Već jednog beskonačnog najuzvišenijeg bića Jel tako ili nije tako? Ko vam je rekao tu riječ? Svemogući Bog Stvoritelj Otac Nebeski Sva njegova čast Psalam 138.3 Stoji za te riječi Pa ako se na to ne možeš oslaniti Ja ne znam na što se možeš osloniti U njegova obećanja treba bezuvjetno vjerovati Jer ona nisu riječi konačnog Već jednog beskonačnog Najuzvišenijeg bića 23. Naučite od plemića iz Evanđelja Zato vam i dajemo ovu sliku Zato vam i dajemo ovu knjižicu Jer ako bi ovo naučili To mijenja okolnosti To naše nemogućnosti Pretvara u Božje sve mogućnosti I ništa vam neće biti nemoguće Matej 17.20 Ako imate vjere Koliko li je gorušićino sjeme Rekli bite ovom stablu duda Da se digne i premjesti tamo I skup s korijenjem I ono bi vas poslušalo Jel' tako? da im, jeste li kad vidjeli sjeme gorušićine ili, ili, ili, sjeme senfa ono vam izgleda ovako jedva se vidi jeste li kad vidjeli sen stablo ono vam je negdje veličine mandarine malo veće ima onako stablo i onda ima onako padaju krošnje ko recimo vrba i onda to sjeme onako u grozdavima pada tog sena <clears throat> Naučite od plemića iz Evanđelja Ove su slike da bi mi mogli vjerovati Da nam da mustro On nam daje mustro Kako se ponašati Kako aktivirati božanske zakone To jest kako da uđemo u božanski zakon I da to radi u našem slučaju, tako? Zato je to utjelovljeno u povijesti u te situacije Ali unutarnja stvarnost je van vremena Mi naučimo princip i onda ga primijenimo, li tako? U njegovoj neizmjernoj boli Pred neizbježnim gubitkom vlastitog djeteta On je postavio moje riječi Iznad svoje žalosti Vjerovao mi u potpunosti I na kraju nije bio razočaran U svojim očekivanjima I na kraju nije bio razočaran u svojim očekivanjima Ovdje kaže 24. Iskoristio sam ovu poredbu iz Ivanovog evanđelja Da postavim mjerilo Znaš što znači mjerila? S time se ti mjeriš S time se ti poređuješ da vidiš di si zato o tome treba dublje promišljati Ako hoćemo da se riječ obistini u našem životu A vidjet ćete kad počnemo od sutra govoriti Što sve imamo u Kristu Koje je to bogatstvo I kako se isplati da se to očituje Da nije samo slovo na papiru koja su to bogatstva nama uručena u Kristu Isusu Ali recimo ukratko Efežan 1.3 Svaki blagoslov duhovni U Kristu Isusu U nebeskim prostorima, svaki Zamisli svaki Moguće Pa isplati se to presvojiti Jel' tako? Znači, ovim je on postavio mjerilo Ne za sve buduće čovječanstvo Već za svoje odabranike Kako razumjeti vjerovati u moju riječ Mi smo njegovi I ovo bi mi morali imati kao mustro Ovo je za one koji su Kristovi Vjernici, jel' tako? Viši stupanj postojanja Viši stupanj djelovanja Svi su pozvani na to Ali svi to ne, ne odaberu Ali mi trebamo živjeti na nivou na kojeg nas je On digao, jel' tako? Jer ovdje je riječ o nekom ko uopće nije bio Kristov Kako razumjeti vjerovati u moju riječ? 26. završni Uzmite primjer ovog plemića Postanite snažni u vjeri i pouzdanju Onda ćete imati svoj mir i mirnoću Koje ćete onda moći proširiti svuda oko vas Amen Jednu stvar bi vam još htio reći, onda ćemo zatvoriti za danas jer se čini jako važna Znači Postoji problem doktora i božanskog iscjeljenja i ja sam se razmišljao i stavio to u molitvu Na koji način objasniti to ljudima Zato što su i jedno i drugo Božja volja Doktori su, pričamo o doktoru koji je unutar božanskog reda Neko i vam prodaje zato što je potplaćen razne krive ljekove Da vas svejedno mu je nego zato da dobije lovu Ne pričamo o njima Ali doktori su naši prijatelji Jer oni žele najbolje što znaju Pospješiti proces iscjeljivanja Koji je unutar Božjeg reda usađen u svako tijelo Jel' tako? Svako ko ima zdrave pameti Jer netko ovdje misli da nema zdrave pamete Neka digne ruku Ok, onda bi trebali znati da tijelo ima u sebi princip samoiscjeljivanja I da svakog nametnika virusa ili bilo koji napad želi izbaciti I želi sebe zaštititi iz cijele, da li je tako? Tko je to postavio u tijelo? Da li je to samo za neke bolesti ili za sve bolesti? Da li je onda jasno ko dan da je njegova volja uvijek da budemo iscijeljeni u tijelo Ko onda uništava tijela? Sotona koji je došao ubiti, ukrasti i uništiti da li su onda Boži poslanici Oni koji izvrću Kristovo evanđelje Koji uključuje isciljenje Kad kaže da je bolest Boži križ Da ga morate ponizno nositi Ok, meni je drago da vi ovo shvatite zdravom pameću Jer dostupno je zdravoj pameti jer kaže drugom Timoto 1.7 Bog, Bog nam nije dao duha straha Nego ljubavi, snage i zdravog razuma Ok, znači doktori su naši prijatelji i oni nam žene, žele napraviti najbolje što znaju umiju Uglavnom, oni to pokušavaju na dva načina Tri načina, pardon Da pospješe sa raznim preparatima proces iscjeljenja koji već postoji u tijelu Da otklone ono što smeta, jel tako? Jel tako? Ili da nam daju neki savjet to je još najbolje Kako bi trebalo spriječiti ono S obzirom da imaju uvid što radimo Pa vide gdje smo znači ispali iz reda, ali tako? Ok Znači Pismo kaže da bi mi trebali poštovati zakone države u kojoj se nalazimo A doktori koji su u državi u kojoj se nalazimo Imaju dozvolu za rad i mi ne možemo preko zakona njima uskakati u njihovu dozvolu I činiti ono što mi nismo ovlašteni, jel' tako? Prema tome, mene zdrava pamet uči A znam da božansko isceljenje postoji To isto znamo Da bi to negdje trebalo povezati, jel' tako? Znači, s obzirom da su obje dvije stvari božanske Ne može jedna drugu isključivati Jer protivne se stvari isključuju Jel' tako ili nije tako? Ste spremni na rješenje? Jel' vas zanima rješenje? Dobro Znači, čitali smo i oče čitat ćemo na dva mjesta pa ćemo objasniti gdje je rješenje Znači, u Luki 1719 Uh, uh, pardon, u Luki 17 uh, e, u Luki 17 14 e, je on njima rekao kad su došli gubavi idite i pokažite se svećenicima A on je rekao u Mateju Gubavcu Ovako Kad ga je, kad ga je iscijelio Čitamo četvrti stih pokaže se svećeniku i žrtvuj dar što ga je propisao Mojsije Neka im to služi kao svjedočanstvo Iz ovog se zaključuje da će čovjek koji je istinski primio u vjere riječ Božo isceljenju Izdržat provjeru kroz doktora I da će doktor i njegova provjera Potvrditi božansko isceljenje I time ćete vi moći vidjeti kolika vam je vjera Da ne bi ko većina sebe zavaravale Pa onda bez vjere išli nešto činiti, pali na nos Jel me pratite? Znači Onaj koji istinski vjeruje On će primiti iscjeljenje I njemu doktor ne može naškodi sa pregledom i s komentarom Jer mu je doktor prijatelj Čitali ste svjedočanstvo Goge koja je primila četiri iscjeljenja Znači od neizlječive bolesti srca Od astme, od artritisa I izbavljenje od mnogih strahova To je bio izbavljenje od zloduha Ona je išla kod doktora On je to potvrdio ona dugi niz godina, skoro cijeli život ima neke od tih bolesti Doktor će ti to potvrditi Ali ako ti doktor to ne potvrdi Onda moraš i dalje jačati svoju vjeru To ne znači da riječ ne radi To znači da ti negdje kiksaš od onog što si trebao napraviti da riječ proradi Ispočetka idete, pokažite se, kaže Da vam potvrde, to će bez svjedočanstvo. Istinsko iscijeljenje se mora očitovati, jel' tako? Jel' tako? Prema tome, ako se mi ponašamo u skladu s riječu Božjom I primimo riječ Božju sa vjerom I sukladno tome dajemo ispovjed mi ćemo sasvim sigurno imati očitovanje I sad ću vam dati primjer ću vam čak dva primjera ću vam čak tri primjera Imamo vremena Prvo najbolji primjer Čovjek je umirao od tuberkuloze U vrijeme kad je tuberkuloza bila drugi ubojica U Americe I kad je bila neizlječiva Tuberkuloza je inače jedno od prokletstava zakona o kojem govori ponovljeni zakon 28 Iako su sve bolesti, ali ovo se baš po imenu navodi Znači, to je prokletstvo zakona Ili negativna posljedica koju snosi čovjek kad krši božanski red ljubavi O tome ćemo pričati, samo da znate I on je došao na jedno predavanje gdje je čuo da je njegovim ranama bio iscijeljen Nitko se za njega nije molio Nitko nije polagao ruke On je to prihvatio kao činjenično stanje Zahvalio i rekao ja sam iscijeljen I radostan što je iscijeljen i otrčao kod svog doktora Da mu slika pluća Doktor mu je slikao pluća I rekao je žao mi je Rentgenski snimak pokazuje da nema nikakvih promjena Vaše stanje je kritično Niste iscijeljeni Čovjek mu je rekao Vama ne radi rentgen. Piše ovdje da sam iscijeljen Iz početka Kaže on, novi je Kaže, ne radi Piše da sam iscijeljen On uopće ne želi čuti doktora što govori on gleda ovdje potpuno vjerom Kaže, ja vas plaćam i Ja želim iz početka Iz ne valja vam nešto rentgen Doktor vidi da ovaj nije pre sebe A nema puno još života I on onda kaže Nema veze, slika ćemo ga opet Slika ga opet I kaže on njemu Žao mi je Vidite, snimka je ista nema promjene Vaša su pluća u kritičnom stanju Umirete On kaže, ne, evo ja ću vam doktore pokazat Prva Petrova 2.24 Bog nikad ne laže Ja sam njegovim ranama bio iscijeljen iz početka Nema nikoga u čekaonici Ja vas plaćam iz početka I on ga je slikao i treći put I treći put ista Nikakve promjene. Evo kaže, vidite, radi, imam, Rentgen je novi. On kaže, ne, ne radi. Ja sam uvjeren da sam iscijeljen, pisano je njegovim ranama, ja sam iscijeljen. I kad ga je doktor slika peti put, snimka čista. Pluća zdrava ko u malog djeteta. On kaže, pa sam vam rekao, doktore, da sam njegovim ranama bio iscijeljen. To je vjera na djelo. Jel me pratite? Broj dva primjer Veliki sluga Boži On je poznat kao apostol vjere To je jedan od najvećih koji su ikad hodali na zemlji Zove se Smith Wigglesworth Na svim kontinentima je držao kršćanske pohode I ostavio je za sebe jednu veličanstvenu kronologiju Čudesnih iscijeljenja i samo jedan od onih koji su bili s njime Samo jedan je rekao da je na svoje oči vidio Da je uskrisio 23 mrtva Samo jedan Znači, mi pričamo o izvanrednom Božjem slugi Čija je sjena iscjeljiva Izvanredan Poznat po svojoj odvažnosti Znači, poznat je kao jedan od najodvažnijih ikad Na jednom od njegovih pohoda bio je jedan čovjek Koji znate ima ono Znate one koji su spigani sa Onako, ono, ovako je spigan i on je tad na taj način Tad u to njegovo doba On bi po Jakovljevoj 5.16 14.15 Pardon, 14.15, 16. Molite mi za druge On bi bolesnika pomazao uljem Tad bi dolazili na kraju propovedi Bili bi oni u redu I on bi svakoga pomazao uljem Položio ruke na njega I molio moletvu vjere u ime Isusa Krista I onda bi zahvalili što je to već učinjeno I čovjek je otišao takav Ništa se nije dogodilo Zapamtite, molitva vjere Ne potvrda iscjeljenja I onda Sljedeći dan taj čovjek stoji pred vratima šatora I zove sve ljude van Dođite, dođite, ja sam iscijeljen I tak spigan sad Izgleda kao da ga je krava sažvakala i dobro, ovi su ga tolerirali tri dana I trećeg dana jedan od pomoćnih pastora Koji je bio rekao Ako i sutra dan on bude tamo Mi ga moramo zaustaviti Zato što radi lošu reklamu Ljudi će otići Zamisli da ti neko govori ono e, Hote, ja sam iscijeljen I kad je on četvrtog dana Išao k njemu jer ga je vidio tamo i dok da će viknu na njega vidio ovaj zdrav kaže Ote, ote, ja sam primio iseljenje Kad je prije četiri dana brat Vigorslot ne pomaza uljem je li razumijete o čemu pričam? Treći slučaj Bila je žena koja je imala veliku gušu Znate što je guša? To vam je ok Ona zna biti nezgodna ako je dvostruka Može biti samo van, a može biti unutra i van I Smith Wigglesworth ju je pomazao uljem u ime gospodnje I molio je molitvu vjere I onda ju je predao Isusu jer kaže I gospod će ga podignuti i Gospod će ga podignuti I molitva izgovorena s vjerom će cijeli bolesnika, ne ulje Ni starješine I Gospod će ga podignuti i ta žena, nakon što se to dogodilo Je sjedila u prvom redu I svima svjedočila da je iscijeljena od guše Guša je prilično vidljiva Ovo govori nekima, oni se ne usude ispovedi da su iscijeljeni ništa I se ni ne vidi da je nešto loše Zamisli da je nešto tu, a on govori drugima da nema Zamisli to kako bi ga Kako bi u malo mjesto, kako bi mu to bilo I onda se čudi što ne primi Ne primiš jer srce vjeru, Usta govori ono što ti srce vjeruje Jel' tako? Kad te pita neko kako se zoveš Kažeš kako? Lorenz novosem Zato što je to to Kad te pita jesi li iscijeljen od toga Ti kažeš Pa čuj Pa a, šta, a sad ako, ako mu kažem da jesam? A, a, a viš na glavi, će on misli da nisam? I, što će sad? I onda se čude što im se ne očituje. Onda će on početi prestati uzima ljekove za ovo. Pa ti ne možeš prestati uzima ljekove, jer će ti izaći još veća krga na drugu glavu, izaći ti rogove. Ok, i ona tako stoji u prvom redu s tom gušom i svjedoči da je iscijeljena I ovi pastori su već rekli da ona ne smije više dolaziti jer jednostavno mislim ljudi dolaze zamisli ti su u prvom redu a ljudi dolaze penju se na tribinu i svi te vide možeš misli kako to gradi vjeru nekima i onda su oni nju zamolili da ide i ona je išla u sobu i kaže ona Isuse ja znam da sam ja iscijeljena kad me, kad me Smith pomazao tad sam iscijeljena Međutim, zbog ovih dole koji ne vjeruju A misli na pastore Molim te, makni mi više ovu gušu I malo si odspavala kad se ovi, ovaj, probudila Guše uopće nije bila, vratila se dole i svjedočila Ali kaže, zbog oni koji ne vjeruju Daj mi, molim te, makni ovu gušu Jel me pratite? Kako su prijatelji, doktori Koji nam pokažu kakva nam je vjera Evo on ti pokaže više ovakva ti je vjera Primjerice, mi se molimo sad, recimo, za nekog od naših Kome fali žuč Znamo ovdje jedno kome fali, imamo još nekih u Zagrebu isto Ne vidi se žuč, jel tako? Kad je izvade Ok, e sad se mi molimo I sad mi primimo po vjeri Jel tako? I kažemo imamo Jel bi trebalo ići kod doktora slika tu žuč Da se vidi jesmo li primile Jel bi to bilo svjedočanstvo za Krista Međutim, zašto čovjek ne ide? A? Kaj će se dogoditi ako, ako nema? Je li pratite dinamiku? Dobro, eto, ja vas u ime Isusa Krista najprije volim Inače ne bi ni došao u Kutinu Broj dva, njega volim još više Tako, ako vama sve skupa ne paše Ja se vama ne sviđam Nemojte se brinuti zbog mene Jer ja njega jako volim i on mene voli Znači, ja vas volim u Isusu Kristu i u Isusu Kristu vas blagoslivljam I molim se da ova riječ, stvarno ova riječ vjere Da vam stvarno bude blizu, u srcu I na ustima Po Rimljanima 10.8 I da hodate kao istinski Kristovi sjedbenici Hod vjere, a ne po osjetilima i da uđete u blagoslove koje nam je osigura svojom žrtvom na križu koji se prisvajaju po vjeri u ime Isusa Krista. Amen. Sutra počinjemo drugu etapu puta, isto smo u vjeri i to, ali ćemo početi jednu drugu, drugu nijansu razotkriva i tako ćemo do kraja. Tako da, eto, e, predlažem naravno svima da, da dođu jer je važno ono što ćemo govoriti. Ove, ako kojim slučajem propustite, poslušajte onda na sozo stranici, imat ćete snimke. Stvarno, stvarno je bitno gradivo, nemate to gdje čut i ovi Pogotovo ako ste potrebiti, to će vam jako koristiti. Eto. Recite kolega.